Pitanje glasi, selamu alaikum, uvaženi gost spominje po znacima navoda neke skupine. Mislim da je preći da se zovemo muslimanima. Tako nas je Allah nazvao, a jedini Bog zna kakav je ko na osob. Komentar na ovo javljanje. Hafize. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. <clears throat> ono što je obavijestio, alaihi salatu wassalam, da će se njegov ummet cijepati u razrazne skupine znači ehlu sunna vel džema i upravo poimanje ispravnog vjerovanja koje je predočeno kroz vjerovanje prvih generacija koje je dostavljeno i upisano u knjigama i od generacije do generacije prenešeno, mora se poznavati nije dovoljno se zadovoljiti samo da kažemo mi smo muslimani, jer među muslimanima ima džahil, ima onaj koji je skrenuo sa staze upućeni koliko je muslimana koji danas ne klanjaju koliko je muslimana koji ne poste koliko je muslimana koji ne uči Kur'an i mnogo što šta a zovu se muslimanima koji ne znaju šta je to pravi menhe šta je pravi pravac Znači u svemu tome da bi znali šta je ispravno vjerovanje mi moramo se vratiti i uvidjeti kako su ashabi Ridvanullahi ta'alihim poimali din, kako su prihvatali objavu, kako su se odnosili prema naradbama stvoritelja Subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika i da li su raspravljali po pitanju toga. Da nas ima mnoštvo oni koji daju sebi za pravo da im je dovoljno to što nose ime muslimansko, da se time zadovolje da će biti garant da će ući u džennet. Da naprotiv, džennet treba zaraditi svojim dobrim dijelima. Istinski vjernik se razlikuje od onoga koji je daleko od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I mnogi se zavaravaju kad misle da je dovoljno samo s vremena na vrijeme otići u džamiju, klanjati dženazu kad nam umre neko i da mislimo da ćemo tako lako položiti račun. Upravo skupina onih koje Allah subhanahu wa ta'ala podpomogao u svakom vaktu i vremenu i koja će biti podpomognuta do kijameskog dana nije ništa drugo kao dokaz vraćanja čistom i pravom putu kada će se javiti sekte za koje je sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da će doći da će doći vakat kada će ljudi poimati da od sunneta posla, da sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je novotarija a ono što su uveli što nije utemeljeno na knjizi i što nema u praksi Muhammeda sallallahu alejhi sallam pojma će se smatrati dinom znači ta borba da se muslimani u svakom vaktu i vremenu ispravno opredijele da din potpuno prihvate u potpunosti da tragaju šta je to istina znači to je onaj menheč koji nas vraća da budemo odspašeni a to što u mnoštvu umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem danas imamo fitne da iskušenja i problema nije upravo ništa drugo zbog nepoznavanja onoga što je istina i zato mnogi lutaju zbog netraganja za znanjem i na takav način sebe izlažu Allahovom proklesu a skupina koju će Allah subhanahu wa ta'ala zaštititi, propasti i poniženja ovoga i onoga svijeta jeste skupina koja se ugleda na praksu ashaba Ridvanullahi ta'ala alihim i ovo nije znači opredeljenje mi jesmo svi muslimani, zovemo se tako i ne smijemo se drugačije nazivati, ali ovdje skupina al-firqatu nađije, ahlu sunna wal jama'a iz hadisa Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem kada se bude umet cijepao, kada bude svako poimao sebi vjerovanje onako kako se njemu sviđa, onda je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio robove koji će dati odgovor svim šubhama koje se javljaju po pitanju vjerovanja da bi na takav način ispravno slijedili praksu i vjerovanje prvih generacija koje neće zbog velikog grijeha nekoga proglašavati nevjernikom i obratno koji će znači znati se postaviti ispravno isp, ispravan akidet kako bi na takav način inshallah te sačuvali din